Iako je ovo poglavlje u onom prevedenom dijelu Rijadu Salihin u potpunosti preskočeno, nije prevedeno i nije ni uvršteno kao deveto poglavlje u knjizi Rijadu Salihin koju smo, koja je štampana u okviru one porodične biblioteke. Ipak ovo poglavlje zavrjeđuje jedan poseban osvrt zbog važnosti čovjekovog razmišljanja o Allahovim tebareke ta'ala stvorenjima. Vidjet ćemo koliko je to važno za život jednog vjernika. I vidjet ćemo koliko je to neophodno za svakog vjernika pojedinačno. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala قل إنما أعيذكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة Reci, ja vam savjetujem samo jedno. Ustanite iskreno prema Allahu. Dvojica po dvojica ili jedan po jedan. Pa zatim razmislite da drug vaš nije lud. Misli se na Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Autor je spomenuo ovaj ajet bez ovog dodatka ma bi sahibikum min džinne, da vaš drug nije lud. Spomenuo je dakle ajet do ovog dijela. Ustanite. Kul innama a'idukum bi wahide. Reci, ja vas savjetujem jedno, entekum, da ustanete. Entekumu lillahi, da ustanete u ime Allaha iskreno, dakle iskreno, metna wa dvojica po dvojica jedan po jedan, thumme tefakkaru, a zatim da razmislite. Šta je to u suštini razmišljanje? To je da čovjek upotrijebi svoj um kako bi došao do određenog rezultata, da upotrijebi svoj um kako bi došao do određenog rezultata, da bi razmislio o nečemu, da pronađe smisao nečega I to je razmišljanje, da čovjek upotrijebi svoj razum, da razmišlja o onome što je Allah tebareke ta'ala stvorio i što Allah šanom dao, da razmišlja o ibadetima koje čovjek čini, vidjet ćemo koliko je to važno za čovjeka. Dakle, upotreba razuma koji Allah subhanahu wa ta'ala dao čovjeku. Sve to će naravno rezultirati čvrstoćom vjere u uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala i pojačanjem imana. Reci, Kul innama a'idukum Reci o Muhammeda, reci ljudima, svim ljudima. Ja vas savjetujem samo jedno. Ja vas savjetujem samo jedno. Samo jedan savjet vam upućujem. Vidjet zašto se govori da je to samo jedan savjet i koliko je važan taj savjet. Ako budete uzeli taj savjet i budete po njemu postupali, dostići ćete ono čemu težite i povjećete od onoga čega se bojite. En lillahi metna wa furada thumma tatafakka da ustanete, en taqumu lillahi, da ustanete iskreno u ime Allaha subhanahu wa ta'ala. Šta to znači? Da ustanete u ime Allaha Đelešanu i činite pokornost. A ustanete u ime Allaha Đelešanu i da činite pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala. Da njega uzvišeno obožavate. Naravno, tu je neophodna iskrenost i da se djelo čini isključivo u ime uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Thumma tefakkaru. Zatim da razmišlja. Zatim da razmišljate. Naređen da se ustane u ime Allaha Žešanu, da se iskreno u ime njega čine djela, a da se kaže nakon toga thumma tefakkaru. A zatim da razmislite. Zašto se naređuje razmišljanje? Čovjek čini ibadet, a nakon ibadeta ne razmišlja. Čini ibadet, a nakon ibadeta ne razmišlja. A to je zaista neophodno. Zbog čega je neophodno? Čovjek ustaje i klanja namaz. Ustaje i klanja namaz. Završio je s namazom, otišao je, radi poslove koje uobičajeno radi, razmišljajući o namazu koji je klanja. A mi znamo da namaz ima svoj uticaj na život čovjeka. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر Zaista namaz odvraća od ružnih i razvratnih djela. Kada čovjek klanja namaz, kad završi sa ibadetom u ime Allaha subhanahu wa ta'ala, treba da dobro razmisli. Jesam li ja stvarno taj ibadet učinio radi Allaha I koliko sam bio prisutan prilikom činjenja toga ibadeta? Koliko sam se ja posvetio tom ibadetu? Na koji način sam ga ispunio? Jesam li ga upotpunio? Je li to maksimum do kojeg sam ja mogao da dođem? Na kraju krajeva, da li me taj namaz zaista odvraća od ružnih i razvratnih dijela? Da li taj namaz utiče na mene? Da li ja zaista klanjam namaz? Pa me namaz odvraća od ružnih i razvratnih dijela. Vidite ljude, klanjaju 40 godina i 50 godina i 60 godina on je isti kao i prije 40 i 50 godina. Njegov namaz ga nije odvratio od ružnih i razvratnih dijela. On još uvijek u svojoj 60. i 70. godini ponaša se isti. A vidite ljude na koje namaz utiče. Makar imao 60 godina pa se Allahu uzvišenom iskreno pokajao. Vidite ga kako je čvrst u svom pokajanju i vidite ga kako namaz ostavlja traga na njemu vidite ga kako se posvetio namaz. Kad namaz obavi, vidite da taj namaz utiče na njega, da utiče na njegov život, da utiče na donošenje njegovih odluka, da utiče na njegove postupke. To je namaz koji odvraća od i razvratnih djela. Lijepo reče jedan naš brat, nekada razmislim, danas mi to pripovijeda, pa kaže, nekada istinu razmišljam o tome Subhanallah, da ja trebam primiti svoj namaz, ne znam li ga primio sam od sebe. Jer kaže, ja odputujem svukoga. I zaista mudro rečeno. Mi očekujemo da naš gospodar od nas primi ibadet. A mi sami znamo kako se mi osjećamo dok činimo te ibadete. Koliko ponekad fali one suštine koliko ponekad nedostaje predanosti, koliko ponekad nedostaje sami psihičke pripreme, da čovjek stane, da staje pred Allaha subhanahu wa ta'ala. I ne radi se samo namaz, radi se o mnogim drugim djelima. Čovjek kada ne razmišlja o djelima, o pokornosti koju radi, ne analizira je, ne gleda njenu učinkovitost, onda će se dešavati da čovjek obavlja te ibadete kao adete, kao običaje. Vidite ljude da klanje namaz, pa ga vidite ga, kad čini dovu. Uči dovu, a nešto tamo razgleda i nabraja i vidite da je daleko, daleko od činjenja dovi. Vidite kako jezikom zjeva, napada zjeva i priča. Čini ovo, okreće se, ispraća ljude iz džamije. Daleko je on od prisutnosti u namazu. Klanja namaz, okreće se, gleda ko izlazi, ko ulazi u džamiju. Sva što drugo radi u džami osim posvećenosti namazu. A ne zna da njegov boravak u džami obavljanje namazu. Dakle, to je odsutnost u namazu. Zbog toga je neophodno da čovjek razmišlja o namazu, o njegovim rezultatima, o učinkovitosti. S druge strane, navešćemo drugi primjer. Primjer zakijata. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala Hud min amwalihim sadaqatan tutahiruhum pa wa tuzakihim biha. Wa salli alaihim inna salataka zakanun lahum. Hud min amwalihim sadaqa. Uzmi iz njihovih imetaka zakat. Kako bi ih očistio, tutahiruhum, pa wa tuzakihim biha i kako bi njihove duše očistio. Šta mislite, koliko ljudi koji daju zeka je zastalo jednoga dana i kazalo ja ovaj zeka dajem da očistim svoj imetak i da očistim svoju dušu. Da ga daje iz pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Da ga daje želeći da očisti svoj imetak i da očisti svoju dušu. I da ga da na pravo mjesto i da osjeća da je on time očistio svoj imetak i da je očistio svoju dušu. Nažalost, vidite ljude kako se lome, lome prste, računaju, da ne bi kojim slučajem dali, koju marku više kada daju zekija. Kako to daju jednostavno bojeći se da neće slučajno propasti im imetak, da im neće krava u vrijednosti tog zekijata crknuti. Ili da neće slučajno razbiti auto u vrijednosti zekijata. Pa daje zekijat kako mu se ne bi nešto loše desilo daje zekat kao što se daje porez. Zekat se ne daje to Zekat nije porez. Zekat je ibadet. Obožavanje Allaha subhanahu wa ta'ala. To je obožavanje Allaha Đelešanu i metkom koji nam je naš gospodar dao. Zamislite, naš gospodar nas obskrbio, dao nam metak. I mi iz tog imetka trebamo izdvojiti dio kao zekat, ali trebamo imati namjeru da očistimo svoj imetak i da očistimo svoje duše time što ćemo dati dio imetka. Da li čovjek koji daje zekat razmišlja o tome? Ako razmišlja na ovakav način, onda je njegov zekat zaista, zaista na ispravan način očišćen, na ispravan način podijeljen i onda se postigla svrha davanja zekijata. Recimo obavljanje hađa. Šta se dešava, dešava sa hađom? Hađ bebrur, hađ bez grijeha. Čovjek se vraća kao od majke rođene. Kao od majke rođen. Dakle, vraća se bez grija. Čovjek treba da se vrati laha. Treba da se vrati i ibadeta. Treba da se vrati pun snage, pun energije za činjenjem dobra. Treba da se vrati pun poleta i želje za ibadetom. On se vrati, vidite ga. Narednu godinu on je isti. Ništa nije ostavilo traga na njega. To što je bio kod Kjabe, Ništa nije ostavilo traga na njemu. Ništa sam nije poboljšao, ništa nije popravio. Ne vidite da je hađ ostavio traga na njega. Bez obzira što je on bio na mjestu gdje je bio Ibrahim alaihi salatu wasalam. Bez obzira što je bio na mjestu gdje je bio isha, gdje, je bio Ismail. Bez obzira što je bio na mjestu gdje je bio Allahu poslanik alaihi salatu wasalam, Abu Bakr, Umar, Uthman, Alija, Zubair ibn al-Awam, Sa'id ibn Zaid i tako dalje i tako dalje. Bez obzira što je bio na mjestu gdje je silazio Jibril alaihi salatu wasalam. Bez obzira što je on bio na mjestu gdje je bilo na hiljade, na desetine i stotine hiljada ashaba radijallahu ta'ala. Bez obzira što je bio na takvom mjestu. Bez obzira što je možda bio na mjestu, što je posjetio mjesta, što je obišao mjesta gdje se odigrale možda i velike bitke. Bitka na Bedru, bitka na Uhudu. Bez obzira što je on gledao kabure ashab, radijallahu ta'ala. Bez obzira što je on gledao kabur recimo Hamze radijallahu ta'ala, Mus'aba ibn, ibn Umeira i ostali sahabi radijallahu ta'ala koji su koji su ugradili svoje živote u odbranu Islama, u bitci recimo na Uhudu. Sve je to vidio. Vidio je ta mjesta, vidio je to. Vidio je, vidio je mjesta gdje su se bitke odigrale. Ništa nije osjetio to. Došao kod Kaabe gdje je namaz vredni od stotinu hiljada namaza obavljenih na nekom drugom mjestu. Došao sa mjesta gdje je namaz vredni hiljadu namaza u odnosu na druga mjesta poput namaza obavljenog u mesđudu Nebi sallallahu alaihi sallam u Medinu. vrati se, ništa, ništa to nije ostavilo traga na njem. Govorim onima na koje to naravno nije ostavilo traga, za razliku od onih koji se vrate. I kada spomenu, kada spomenu Ka'bu, samo ih vidite kako im se oči napune suda. Jedan naš hađa, rahmatullahi ta'ala, vjerujte mi, nikada nisam sreo da se nije dotakjela tema hađa, da se nije dotakjela tema obreda hađa, da nije zapravo. Kad god sam sa njim razgovarao na tu temu, kad god smo se dotakjeli hađa, svaki put se njegove oči napunile su I vi vidite kolika je njegova želja, kolika je njegova želja za hađom. I koliko njegovo srce vapi za tim mjestima. Vidite kako je, kako je njegovo srce bilo vezano za Bejtillahi il-Haramu A nadate se da Allah subhanahu wa ta'ala takvim ljudima oprosti njihove pogreške zbog njihove velike ljubavi, ljubavi prema tim svetim mjestima, prema časnim mjestima beti il-Haramu u Mekke, prema mesudu Nabi sallallahu alaihi sallam u Medini i drugim posebnim mjestima. Moram spomenuti jednog našeg hađiju kojeg ga možda sam i nekada ispomenuo, već spominjem to zbog toga što se krije velika pouka u Dok su ljudi, dok ljudi obilaze, ne znam, nija pijace, dok ljudi obilaze neka mjesta tamo, on mi priča nakon boravka u Medini, kaže hvala Allahu subhanahu wa ta'ala, proučio sam hatmu, kaže, u Raudi. A Rauda je bašća džennetskih bašća. To je mjesto između sobe Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam, i mimbera soba Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam, pošto se minber nalazi na desnoj strani mesđida, a soba poslanika, alaihi salatu wasalam, danas njegov kabur nalazi se na lijevoj strani ovako. I to, taj prostor između minbera i sobe Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam, je bašća od džennetskih bašća. I on kaže, hvala Allahu subhanahu wa ta'ala, pručio sam hatmu reude. Dok su ljudi hodali po pijacama, on je sjedio i učio Allahu Đalešanu knjigu na tom Mubarek mjestu. To su ljudi koji imaju, velike ciljeve. To su ljudi koji gledaju daleko. Nisu to ljudi koji gledaju u ove dunjalučke ukrase. Su to ljudi koji gledaju na takvim mjestima, na takvim posebnim mjestima, gledaju neke manje vrijedne stvari. Naravno, sve ovo ne govori, ovo nam sve ne govori da je zabranjeno otići nekome da kupi poklon, naprotiv dozvoljeno je da ovdje se kupiti poklon, da se obradi neko od ukućana, rodbine i tako dalje, ali treba čovjeku glavna preokupacija biti ibadet prema uzvišenom Allahu subhanahu ta'ala. Dakle, čovjek kada ode na kada obavlja određene obrede, on treba da uživa obavljajući obred. On treba da osjeća slast u ibadetu. Da mu ne bude ibadet težan. Nažalost, neki ljudi, recimo, neće otići bacati kamenčiće na džemreta. Pa eto, ima ona mogućnost da se dadne nekome, nek neko ode za nas baci. A taj neko kome si ti dao da baci kamenčiće za tebe, on dođe na prvo džemre, uzme kamenčiće. Ajmo sad drugi, vadi iz drugog džepa. Pa što je ponio za destorcu da baci, izvadi opet. Pa baci za sljedeći. A ti kad dođeš i baciš na džemre, baciš kamenčiće na džemre, baciš se na kvar, okreneš se, malo se udaljiš od tog džemreta, na desnu stranu, pa se okreneš prema kibli, činiš dovu. Ovaj, u kome si posla? Misliš, on će čin dovu za tebe. Ja šta će? Ti hodaš po hotelima dole, sjediš, ležavaš se, a on će čin dovu za tebe. Ja šta će? Hoće on jedva čeka da čini dovu za tebe. Ako smo dao kakvi bakšiš, on bakšiš stavi u džep, ono odradi mehanički i Ma pa ne mogu se, kaže, ja ići gura. Došao da robuje Allahu subhanahu wa ta'ala i njemu je teško otići na džemreta da baci kamenčiće i da uputi do Allahu subhanahu ta'ala. Silazi na drugo džemre, baci i tu sedam komada, sedam kamenčića se baca na džemretima, drugi, treći, četvrti dan, već četvrti dan, baca se po sedam kamenčića na sva tri džemreta. A prvi dan se samo baca na veliko džemre. I baciš na drugo džemre, pa ponovo putiš do, pa baciš na treće i tako dalje. Ne, a ono je mrsko da dođe, jer kao da mu je to gubljenje vremena. A došao tamo radi, radi obreda. Kaže, teško. Subhanallah, subhanallah. Čovjek, teško da robuje Allahu Đelešanu. Došao si tu, Allah Đelešanu te nagradi. Kad si došao na takva mjesta, da robuje Allahu Subhanahu ta'ala. Moli Allah Đelešanu da ti oprosti. Da se vratiš kao od majke rođe. Pa kakva ti je tu prilika? Hoće li se više ponoviti? Hoće li se više ponoviti? Došao si, trebaš da obaviš hađ, da ga obaviš tako da nisi nikoga uvrijedio, da nisi nikoga povrijedio, da nisi napravio nikakav prijestup, da si sve obrede ispunio na najpotpuniji način, uz dovu Allahu subhanahu wa ta'ala, da ti oprosti i nadati se da se vratiš kao od majke rođen. Zamisli, šta se sve pogriješi? I vraćaš se s hađa kao od majke rođen. Znamo mi dobro kako smo mi hađ obavili kad ga završimo. Je li naše srce ispunjeno ili je naše srce poluprazno, ili je to hvala Allahu kad je završila ova gužva. Pa kaže jedan hađija, je kaže, kad smo mi ušli tamo, kaže, kod Kavi, kad smo mi, kaže, ovako korod napravili, ma pa niko to, kaže, mi smo njih sve ovako razbacili. Hvali se kako je udarao hađije, stakfirullah. Allahove goste udarao kod Kabe. Hvali se kako je Allah, hađije su dojufu rahman, gosti milostivog. Allahova je Đalešanu goste udala kod Kaabe. I hvali se time. Koliko je, koliko je to daleko od, od one suštine da dođe kod, kod Da, da polako, da neće slučajno koga očepiti, da neće slučajno koga udati, da neće slučajno koga povrijediti, da neće slučajno koga guriti. Nema potrebe za nekim bespotrebnim govorom. Udruže se po šestorca, sedmorca, pa hodaju, pa pričaju. Ljudi koji hodaju oko njih ne mogu da čine ibadet Allah subhanahu ta'ala. Umjesto da hoda pored Kaabe, da uči Kur'an, da spominje Allah, znači da moli Allah subhanahu ta'ala, on se zauzme nekim bespotrebnim stvarima. Ovo vam govorim naravno u nadi da ćete svi vi otići, otići na hađ. Oni koji su bili, da im Allah subhanahu ta'ala omogući da još koji puta obave hađ, a oni koji nisu bili, da im Allah subhanahu ta'ala omogući da to uradi. To su to mora biti naš, naš cilj. I bez obzira koji je bio na hađu, treba da se priprema, jer ne znamo mi koliko će nas naš gospodar ostaviti u životu, pogriješimo mi puno toga. I treba moliti Allaha Želešanu da nas počasti, da posjetimo ta mjesta i da obavimo hađ, hađ mebrur, hađ bez grijeha i da se vratimo svojim kućama kao od majke rođene. I u istinu, tim stvarima treba razmišljati ozbiljno, jer to su velike prilike za opraštanje grijeha. Zamislite koliko se mi trebamo kajati Allahu Želešanu za svoje započinjene gdje koliko bi samo toga pogriješi. Ali hađ je uistinu velika prilika i zato se treba dobro pripremati. Dakle, vjernik o svim obredima, o svim ibadetima treba da razmišlja na takav način. Recimo, dešava se da vjernik prilikom naređivanja na dobro i odvraćanja od zla uđe u diskusiju s ljudima, uđe u raspravu i kada završi rasprava, treba da analizira svoj razgovor. Da li je moj razgovor bio u ime pobjede moga mišljenja ili je bio, radi Allaha subhanahu wa ta'ala, željam da se neko od toga koristi. Nerijetko ti razgovori i rasprave završe entesarom dnes. Borba za vlastitom pobjedom. Kaže, jesam ga pobio je, jesam ga nadgovorio. Ubio sam ga dokazem. Ma koga si ti ubio dokaz? Ti si sam sebe porazio. Jer si raspravljao beskorisno. Ako ti je bio cilj da Allahova riječ bude gornja, hvala Allahu subhanahu wa ta'ala što se raspravljao. Ako ti je bio cilj da tvoje mišljenje bude gornje, jadan si ti i tvoja rasprava. Razgovor s ljudima treba da bude radi Allaha subhanahu wa ta'ala da čovjek razgovara s ljudima, Želim da se ljudi okoriste, da ljudi postanu bolji muslimani, ne da mi kažemo kako smo mi bili glavni faktor da neko nešto promijeni u svom životu. Ne, nije to cilj. Cilj je da čovjek napravi korake u životu i da to bude dobro s njegove strane prema Allahu subhanahu wa ta'ala. I ovo čovjek treba kod sebe stalno analizirati. Jer mi svakoga dana vodimo određene razgovore s ljudima. Svakog nas, svako od nas. Mi moramo ući u razgovore s ljudima. Imamo svoje ukuća. Imamo mi svoje komšije, imamo radne kolege, imamo, imamo, imamo, imamo. Sjedimo s ljudima, susrećemo i na ulici, u trgovini, ovdje, ondje i s njima razgovaramo. Naši razgovori trebaju biti zasnovani, zasnovani na principu naređivanja na dobro i od zla radi Allahove subhanahu wa ta'ala radi Allahove želešanu zadovoljstva. Radi toga da ljudi urade ono s čime je zadovoljan Allah. Ne da mi ispadnemo pametni, kako smo mi pametni, kako mi znamo nešto kazati, kako smo mi učeni, kako smo mi znani od drugih. To kome bude cilj, da pokaže svoju pamet, da bude znani od drugih. Jadan li je njegov način, način naređivanja na dobro i odvraćanja od zla. To je uistinu pogrešno, jer Allahu poslanik alaihi salatu wasalam je naređivao na dobro i odvraćao od zla sa željom da ljudi prihvate vjeru, sa željom da ljudi poprave nešto. Kaže jedan, jedan od eh, mojih učitelja, između ostalog, dok sam bio u Medini, u gradu Allaho poslanika, ali pa nas savjetovao, kaže nam, nastojte da kod ljudi bar ublažite kaznu. Nastojte bar da otklonite od njih neku nedaću koja ih je pogodila. Nastojte da budete od drugim ljudima. Ne može se odjednom sve, sve popraviti. To nemojte zaboraviti, ne može se sve odjednom popraviti. Dođe čovjek koji ne zna ništa o islamu, mi bi htjeli da on odjednom bude aman, zeman, da sve to bude sve posloženo. Ne može. Nije to prirodno, ne može. Nego trebamo mu kazati srž naše vjere, pa da čovjek krene putem robovanja Allahu subhanahu wa ta'ala, pa da se od njega otklanja jedan po jedan nedostatak i da se ugrađuje jedna po jedna vrlina kako bi čovjek postao čvrst musliman. Zašto oni koji su friško privatili islam ne snose teret nekih svojih pogrešaka? Zašto? Zato što ne mogu. Zato što oni ne mogu drugačije. Čućete od čovjeka koji je nafriško prihvatio islam, možda i riječi nevjerstva Allaha subhanahu Ne znam. Zato je obaveza da se poduči tim propisima. Zato mi sjedimo ovdje. Zato se mi družimo ovdje godinama. Jer se naša vjera uči. Da se vjera može naučiti za jedno sjelo, vjerujte, ne bi mi ovoliko puta ovdje se družili. Vjera se ne može naučiti za jedno sjelo. Nego mi na ovakav način robujemo Allahu subhanahu wa ta'ala i nastojimo da se Allahu približimo i ovo treba da bude naš put sve do naše smrti. Dakle, Da napravim samo jedan kratki rezime, ovim ćemo inša Allah i završiti, nećemo stići da dakle, komentarišemo ostale ajete koje je autor spomenuo u ovom poglavlju, ali, dakle, jedan jedini savjet koji trebamo da ponesemo sa večerašnjeg druženja jeste da iskreno radi Allaha subhanahu wa ta'ala trebamo činiti ibadet i pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala, a nakon toga da razmislimo tim ibadetima koje smo uradili, da analiziramo svoje stanje, da li su ti ibadeti bili učinkoviti u našem slučaju i da na takav način, da na takav način pristupamo našim ibadetima. Ovo će nas nužno tjerati da popravljamo svoju iskrenost prema Allahu subhanahu wa ta'ala. I ne zaboravimo da je najteže liječiti kod sebe iskrenost. Kako kaže Sufjan Thauri, jedan od velikih muhadita, kaže ma tu shay'an ašadda min Ništa teže kod sebe nisam liječio od nijeta. I nijet je zaista najteže liječiti i uvijek ga treba liječiti kod sebe. Allaha subhanahu wa ta'ala molim da nam naše grijehe oprosti, da nas učvrsti na putu istine, da nas nastane džennetu sa poslanicima, šehidima i dobrim ljudima. Allaha Đelešanu molim da nam svima naše grijehe oprosti, i da oprosti i roditeljima našim, porodicama i potomcima našim i da nas, kao što nas je sastavio na ovom obarek skupu, sastavi, inša Allahu ta'ala, u džennetul firdevsu. Mm.